Historia solas eh, astelean goizuntan, zurekin peio etxe behi egunon? Egunon. Eta utxailaren ogoita seia gaur, auto historio batzu aipatuko ditugu. Bai, eh, goizuntan, eh, estado batuetako Virgini Eskoldean, hauzi importante bat abiatuko da Volkswagen enpresaren kontra. Horroitzen gira duela hiru urte, 2008-ko uruilan, eskandalu bat plazaratua izan zela. Auto enpresa horrek bere motoretan egin behar zituen probak, agun trafikatu zituen. Jakin behar da, autoenpresa berek, iduriz denak susmagarriak izaiten aldira ere, egiten ituztela hien autoen probak. Greenpeace, taldeak, duela zazpi urte, jadanik, abisatu zuen Volkswagen enpresa etzela ongi jokatzen. Volkswagenek akordio bat izenpetu zuen, ogoi miliar euro emanez, bainan hala ere, 2000 auto jabeek estatu batuetan nahiago izan dute bat bederaren salaketa bat pausatu. Horritarazi behar da, Volkswagen enpresa testu inguru historiko bere berezi batean sortu dela. Bai, eh, Adolf Hitler diktadoreak podere hartzen duelarik, eh, obra handi batzu manatzen ditu, horien artean eh, autopista sare berri bat Alemania osoan. Bere helburua da ere, alemandar gehiener auto bat proposatzea, autopistak bete behar baitira noski. Stuttgart, hirian den ingeniari bati, galegiten dio lehen prototipo bat egitea deituko da Kraft deutsch Fred Wagen, alderdi naziaren erakunde baten izena baita ere, berantago kafer edo katalingoria deitua izanen dena. Hitlerrek ditu enpresaren astapenak kudeatzen? Iturien araberan berak du hautatzen Volkswagen izena alemandarez populuaren autoa erran nahi duena. Wolfsburg irian plantan ezagia da lantegi bat, Hitlerrek du estrenatzen mila bederatzeun eta ogoita emezortziko meiatzaren ogoita seian. Porsche Auto enpresaren pertsona batzuk parte hartzen dute proiektuan. Lehen denboretan ez du ahakastan dirik, baina munduko bigarren gerla hasten delarik, Volkswagenek ibilgailuak eginen ditu alemandar armadaren zat. Horrez gain, Volkswagenen historia beltza brasiletik pasatu da ere iduriz. Bai duela hiru urte afera bat agertu da ere brasil estadoan, han iraganden diktaduraren denboran, enpresak bere langileak kontrolatzen eta fitxatzen zituen. Noiztenka diktadurarekin direktuki kolaboratzen zuen ere. Arrestatze batzu izan dira lantegian berean eta langile batzu torturatuak eta presondegiratuak izan dira. Inkesta batzuen araberan, exterminazio zelai baten komandante ohi batek ere zuen antolatu enpresaren sekuritate taldea. Azkenik eh, duela hilabete bat egunkari batzuek enpresa horren egiteko molde bereziak argitaratu dituzte. Bai, jakinda ere 2008an Volkswagenek dirustatzen zuela Mexikon ikerketa zentro bat nun Shimino batzu erabiliak izan ziren iesodiko gasen garritasuna testatzeko. Shiminoak gela batean ziren eta marrazki bizidunak ikusten alzituzten gasak sartzen ziren denboran. Horrez gain, jakinda ere gauza bera egindela voluntarioak ziren gizon batzuekin az azota dioksidoa testatzeko. Pentsa daiteke autoegile guziak olako egiteko moldeak erabiltzen dituztela, baina egia da Volkswagen bezalako enpresa bat hauzitan ikustea nunbait ulergarria dela edo berdin plazer egiten duela ere.